الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أسئلة في الطهارة مصالي كتك طهارة أسئلة في الطهارة مصالي كتك طهارة حكم الماء المتغير حكم ya maji yenye kubadilika hukumu ya maji yenye kubadilika سؤال الأول سؤال لكوانزا ما حكم الماء المتغير نيبي حكم يا ماجي yenye kubadilika Shekhe ameanza katika maswali yake katika mlango wa tahara mlango ameanza kuzungumzia mlango gani tahara tahara imegawanyika katika sehemu mbili taharatun almanawiya na taharatun alhisiya Tahara ya maana inahusiana na kutaharika kwa moyo, usafi wa moyo, usafi wa ndani, kutaharisha moyo na shirki na maasiya na, na kila kinachoharibu kama vile tabia mbaya chafu ambazo zinakatazwa na dini, kama vile amewasifu washirikina, innamal mushrikuna najasun, hakika washirikina ni najisi, najisi yao ni maanawia na siyo hakika wala hisia lakini sehemu ya pili ya tahara ni tahara ambayo ni tahara ya an-nadhafatu min al-aqdhar tahara ya kusafisha mwili taharatul badan ni taharatun hisia kutaharisha mwili ambayo ni tahara ina hakika na tahara hiyo ina hukumia ambayo hakika yake ni ile kutaharisha mwili kuna kuna kutokamana na hadath kutokana na, na, na, na, na najsi eh, na kuna tahara ambayo ni hukumu yenyewe ni kutaharisha mwili kutokamana na hadath na kinachotumika katika utahara ni maji kinatumika maji katika kutaharishia mwili kinatumika maji katika kutaharishia nguo yatatumika maji katika kutaharishia sehemu yako ya kusalia hmm. yanatumika maji katika kutaharishia mwili wako lakini moyo unautaharisha kwa maneno ya Allah na maneno ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam na athari za wema waliotangulia kwa hiyo shekhe anatufundisha katika maswali yake haya anatufundisha suala la maji anatuambia ma hukumu alma'i almutaghayyir nini hukumu ya maji yaliyobadilika aljawabu anasema jawabu lake wabillahi tawfiq na kuwafikishwa katika upatiaji ni kutoka kwa Allah tabaraka wa taala naomba taufiki kwa Allah lakini pia wa minhu astamiddu alhidayah na tegemeo langu la kuongoka liko kwake walisabata na kupatia haki yadkhulu tahta hadha suali inaingia chini ya swali hili anwa'un kathiratun namna nyingi kabisa wa afradun mutaaddidatun na vitu kimoja kimoja mbalimbali tanbabitu tandabitu biumuri lakini vinawekewa vina kijezo kwa mambo yafuatayo jambo la kwanza ama almau ama maji alladhi taghayyara launuhu ambayo yamebadilika rangi yake au taamuhu au imebadilika ladha yake au rihuhu au imbadilika harufu yake najasati kwa najisi iliyoingia kwenye hayo maji basi fahuwa najisun maji hayo yatakuwa najisi bilijma'i kwa makubaliano ya ijmai ya wanawachuoni qalilan kana au kathira yakiwa ni maji machache ama yakiwa ni maji mengi hii ni hili ni jambo la kwanza la pili akasema rahimahullah wa amma alma'u alladhi taghayyara bimukthihi ama maji ambayo yambadilika kwa kukaa kwake kwa muda mrefu wa tuli iqamatihi na kubakia kwake hapo kwa kitambo kirefu fi maqarrihi katika sehemu yake yaliyotulia yale maji au taghayyara bimururi alai ala at-tahirati au yambadilika kwa kupitiwa na vitu visafi au bima yashuku saunuhu anhu au kwa vile ambavyo vinatia ugumu kuyatakasa maji kunako vitu hivyo wabima huwa min al navyo vinakuwa ni katika ardhi katinaha kama udongo wa ardhi wa turabiha na mchanga wake fahadha tuhurun fahadha tahurun la karahata fihi qawlan wahida maji haya yatakuwa ni masafi hayana karaha ndani yake katika kuyatumia hamna hata kauli ya mtu mmoja ilizungumza kwamba maji yakipitiwa na udongo yakaharibu au yakakaa muda mrefu kwa lile vumbi lake hapana maji hayo ni maji masafi yanafaa kutumika hili ni suala la pili la tatu akasema rahimahullah ta'ala وأما الماء الذي تغير بما لا يمازجه كدهن ونحو ama maji yakiwa yamebadilika kwa kile kitu ambacho huwezi ukakipambanua nacho kama vile mafuta na mfano wake fahuwa makruhun ala almadhhabi hili ni chukizo maji yake kuyatumia kwa kauli ya madhhabu ya Hanbali ghairu makruhin ala qawli sahih lakini sio makruhu kwa kauli iliyokuwa sahihi zaidi kwa kauli ya madhehebu ya hambali ni nini makruh lakini kwa kauli iliyokuwa sahihi sio nini sio madhhabu linini kwa nini sio makruhu lianna alkarahata hukmun shar'i kwa sababu karaha ni hukumu ya kisheria yahtaju ila dalilin inahitajia pia dalili wala dalila ala karahatin ala alkarahati والاصل في المياه الطهوريه hakuna dalili inaonyesha karaha kutumia maji yaliyoingiliwa na mafuta eh sawa sawa eh? na asili ya maji ni usafi na mafuta sio najisi sasa vipi tena haya maji yawe na karaha wa adamu alman'i na kutozuia watu kuyatumia hayo maji فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل atakayedai kinyume na asli ya jambo lilivyo anatakiwa tuletee dalili sasa tukataza tusiyetumii haya maji kwa dalili gani memwelewa shekhe katika masala ya tatu masala ya nne shekhe akasema wa amma alma'u almutaghayyir lawnuhu aw rihuhu aw ta'muhu ama maji ambayo yatakuwa yambadilika rangi yake au harufu yake au ladha yake bitahirati kwa vitu visafi kazaafarani kama vile zaafarani imwagikia kwenye maji wa nahwihi na mfano wa zaafarani rangi za ubuyu shaona eh? eh zile nini sijui jeskola nini eh إذا كان التغير تغير إذا كان التغير سيرا يسيرا utakapokuwa ule mbadiliko wake ni mdogo fahuwa tahurun fahuwa tahurun yale maji bado yatakuwa ni tahurun ni masafi qawlan wahida kwa kauli moja tu wakadha wakadhalika in kana taghayyuru fi mahalli at na pia itakapokuwa mbadiliko ule ni katika ile mahala pa kusafisha fahadha au nahwuhu la ba'sa bihi hili na mfano wake si vibaya kwalo wa in kana almutaghayyiru bitahirati taghayyuran kathira na ikiwa mbadiliko wake ambao umbadilika kwa vitu visafi na mbadiliko wenyewe ukawa ni mbadiliko mkubwa fahuwa tahirun maji yale yataitwa kuwa ni masafi ghairu mutahirin ambayo hayawezi kutumika kutaharishia ala almashhuri min almadhhabi wa qawli iliyo mashuhuri kwenye madhhabu ya Hanbali wa ala alqawli sahih na katika kauli iliyokuwa sahihi kwa wanachuoni wengine kwamba wanasema huwa tahurun maji hayo ni masafi li'annahu ma'un kwa sababu bado yanaitwa maji fayadkhulu fihi qaw fi qawlihi ta'ala yanaingia katika kauli yake Allah anasema sawa sawa falam tajidu ma'a yanaingia hapo kama hamkuyapata maji na yenyewe yanaitwa nini yanaitwa maji al maida aya 56 waliadami dalili na palipo kwa kukosekana dalili adali ambayo inajulisha ala intiqalihi ani tuhuriya ya kuhamisha haya maji kwenye usafi kwamba sasa yatakuwa yametoka kwenye usafi yameingia kwenye najsi fabaki ala al-asli yakabakia maji kwenye asili yake kuwa ni maji wadhālika anna al-ulamā'a rahimahumullah hivyo ni kwamba wanawachuoni Allah warehemu ittafaqu ala nawaini min anwai miyah wanawachuoni wamekubaliana na kuwafikiana kwamba maji yapo namna mbili namna ya kwanza wakhtalafu wakatofautiana fi nawi thalith katika namna ya tatu kwamba maji yana namna tatu wametofautiana lakini wamekubaliana kwamba maji yako namna ngapi mbili katika namna tatu wakatofautiana aya ittafaqu wamewafikiana kwenye lipi ala anna kulla ma'in taghayyara bin najasati fahuwa najasun wamekubaliana kwamba maji yoyote yatakayoharibika yakabadilika kwa najisi kuingia kwenye yale maji basi yale maji pia ni najisi rangi yake ikabadilika au harufu yake ikabadilika au ladha yake ikabadilika kwa najisi basi yale maji yatakuwa nini ni najisi hii ni itifaki ya kwanza kwa wanawachuoni kama tafaku kama walivyowafikiana pia ala anna al-asla fi al-miyah kullaha an-nazilati min as-samai kwamba asili katika maji yote yanayoteremka kutoka mbinguni wanabi'ati min al-ardhi na maji yanayotoka ardhini ya chemchem waljariati firakida waljariati na maji yenye kupita warakida na maji yenye kutuaa annaha tahiratun mutahhiratun ni maji masafi na yanaweza kusafisha kilichochafuka hii ni namna ngapi ya pili ambayo wameafikiana ahli ilm واختلفوا wakatofautiana sasa kwenye namna ya tatu fi baadhi almiyahi almutaghayyirati bilashiya'i tahira kwa maji yaliyobadilika kwa vitu visafi vilivyoingia kwenye yale maji wewe umeweka maji yako ya kutawadha mara kaja mwanao na mchuzi wa maharage kamwagia kwenye maji ya kutawadhia umeweka ndoo yako ya maji ya kukoga mara kaja mtoto wako na chupa ya zaafarani akamwagia kwenye maji yako ya kukoga ushaelewa maji yaliyobadilika kwa vitu visafi au illati rufi'a fiha hadathun au yale ambayo yameondolewa najisi hayana hadathi wanahwiha na mfano wana hadathi hayana hal hiya baqiyatun ala tuhuriyatiha hivi hayo maji yanabakia katika utahara ni masafi wametofautiana hilo wanawachuoni wa innana nastashibu fiha al sisi bwana hapa tunaambatana pamoja na asili nastashibu tunaambatana pamoja fiha katika jambo hili na asli kama huwa sahihi kama ilivyo sahihi kwamba asili ya maji ni nini mustahi kwa nini liadillatin kathiratin kwa dalili nyingi laisa hadha mawdhi'iha hapa si mahala pake lakini mukhtasari unatosha au annaha sarat fi martabatin mutawassita ama ile kauli kwamba maji haya itakuwa yameingia katika daraja ya kati na kati baina tuhuri wa najsi kwamba maji haya yako baina ya tahara na baina ya najsi fasarati tahiratun ghaira mutahhari ghaira mutahhiratin yakawa ni maji masafi hayawezi kusafisha kingine hiyo kauli ya kati na kati hiyo kwamba ni maji masafi hayawezi kusafisha kingine anasema wal istidlalu bihadha alqawli dha'ifun jidda kuleta dalili katika swala hili kwa kipengele hichi ni dhaifu sana yani maji pia na kati na kati maji masafi alafu yasitumike kusafisha kutumia hoja hiyo ni dhaifu sana anasema fa inna ithbata qismin kuthibitisha kigawanyo cha tatu ambacho hakiko kwenye tahara wala hakiko kwenye najsi kikawa chenyewe kiko kati na kati minal miyahi kwenye maji yakawa maji hayo la tahurun wala najisun sio masafi wala sio najsi mimma taumu bihi albalwa ni katika yale ambayo balaa lake limeenea zaidi sawa sawa watastaddu lhajata wadharuratu ila bayani na pia inazidi haja na dharura katika kubainisha kipengele hicho kinahitajika kibainishwe vizuri lazima mtueleze vizuri hujja zake ziko wapi falau kana thabita lau lingelikuwa hicho kipengele cha tatu ni thabiti hicho kigawanyo cha tatu cha maji sio najsi wala sio tahir ni thabiti la bayanahu shari'u basi sheria ingekuja kutubainishia hmm. bayanan sahiha tena sheria ingebainisha ubayana uwazi wa sahihi wa wazi kabisa kila mmoja akaelewa qati'an lilmithal ubainifu ambao utakuja kuondoa mpasuko na mparaganyiko midamu sheria haikueleza kipengele hicho hapakuja nasu hata moja basi faulima anna as-sawaba al-maqtu'a bihi imefahamika kwamba kauli ya sawasawa yenye kutolewa maamuzi kwayo anna almaa qismanin maji yako namna mbili tu tahurun maji masafi wa najisun na maji najisi hii ndiyo kauli ya shekhe na hili ndiyo somo letu la shekhe ametufundisha pale alipoulizwa ma hukumu lmai lmutaghayiri nini hukumu ya maji yaliyobadilika vinavyobadilisha maji vimegawanyika katika namna ngapi eh namna mbili namna ya kwanza ni vile vitu ambavyo ni najisi na namna ya pili ni vitu ambavyo nini sio najisi ni tahir umeshaelewa kama vile maji yanatoka leo kwenye bomba zetu za Igombe maji machafu lakini ni machafu kwamba hayafai kutoharishia kwa sababu ile rangi ya matope tu udongo ambao umeletwa na yale maji kwa hiyo haujaharibu maji mfahamiana vizuri na vitu vya pili ambavyo vinaharibu maji ndio nini sasa ndio nafsi sasa wewe ukiweka maji yako ya kukoga akaja mwanao na mchuzi wa dagaa akamwagia mle ndani yale maji unasema najisi hayo mwage lete mengine. Hiyo ni sarafu sasa. chezia maji wewe. Ah maji yanatumika wewe koga tu. Eh. Ya. Kitohara kimetoharishi ni kauli inahitaji dalili na haina dalili. Na Eh, kashakwambia kule mwanzo ushaelewa kwamba haina hoja. Mlango unaofuatia anatufundisha maul musta'mal, maji yaliyo musta'mal. Maji ambayo ni musta'mal ndio darsa itakayofuatia itakuwa ni maji ya namna gani maul mustamal maji yenye kutumika ni maji gani kwa leo tutajifundisha kipengele kimoja tu hichi ambacho kinatufundisha hukumu ya maji yaliyobadilika leo tumesoma hukumu ya maji yaliyobadilika ina maana inayofuatia ni maji yaliyotumika tafahamiana vizuri maji yaliyotumika na baadaye yatakuja maji yana nyasi inawezaje yaani, maji hayo najisi kutoharika bado tukiwa katika habari ya maji na shekhi ataendelea kutufundisha katika darasa ijayo وصلى اللهم على نبينا wa وآله وصحبه وسلم